کوتاه کردن مو برای زن که بعضی میان زنا موهار آرایش میدند و و استدلال میکنن از حدیثی که میگه داخل کتاب صحیح مسلم آمده که ازواج متحرات موهار کوتاه میکردن اینا میگه چون که ماهواره دارن میگن ما هم باید بگیم دیگه میگن که ازواج متحرات کوتاه میکردن داخل کتاب صحیح مسلم آمده درسته داخل کتاب صحیح مسلم آمده از واجب طهارت تک کوتاه میکردن وقتی نبی کریم فوت کرد اونجا میگن که ما داخل عدت بودیم و موها را کوتاه میکردیم اول این است که این برای کسی بیبی بوده دو برای همه جایز نیست چرا هیچ کس غیر از اونها نکرده و سه اونها برای عبدالعباد حال عدتن یعنی عدت این خانم امروزی ما اگر شوهر فوت کرد چهار ماه ده روز تمام میشه حامله بود بچه را تمام شد طلاق گرفت سه محبت تمام میشه واسه مزدوریت. اما از وای متحرات آیا از اونها تمام میشد تمام شدن عدت ازواج متحرات مرگ اونها بود بعد فوت میکردن از اونها تمام میشد چون اونها در حالت عدت بودن برای همیشه عدت داشتن اونها وقتی برای عدت چی میگن در حال عدت خانم باید ترک زینت بکند عدت میگن باید خانم هنگام عدت ترک زینت بکند اجازه استعمال عطر نیست استعمال خوشبو نیست سرمه و روغر نیست اینها بر ممنوع لباس زیبا هم برای خانمایی که عدت دارن جایز نیست اونها تا که تا سبا تا سه تا ده روز اونها تا که تا عمرشون تا عمر در هر امید زوای از اونها نیست اجازه نداره زواج بکنن یکی بخاطری نیست دو راوی میگه که من عایشه رو دیدم رضی الله تعالی عنها اون راوی که از عایشه رو دیده محرم عایشه نبوده آیا حضرت عایشه موها رو جو نامحرم باز کرده سوال اینجاست آیا حضرت عایشه موها رو جو نامحرم باز نشان داده که بغیر من نه حتما اون راوی از نفر سالس شنیده نفر, نفر سالس که مجهول اینجا وقتی مجهول باشه خود به خود برای قبول شدن روایت توقف است اینجا نفر سالس که توقف بعد این کسی دیده بالفرد محرمی که این محرم نه قانون بوده همین کار میکردن نه هم نبوده پس بنابرای از اون حدیث استدلال کردن جایز نیست چرا در کنار با اون احادیث بعدی میان که بعد نبی کریم فرمودن که لعن الله المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء لعنت کرد الله لعنت کردند که مردانی که خود را شبیه خانما میکنند و خانمایی که خود را شبیه مردان میکنند خانم موها رو مرد کوتاه بکنه شبیه مرد بشه در حدیث ملعور است نبی کرد لعنت کرده پس بنابراین کوتاه کردن او برازا الا در ایام حج یا از اون پایین پایین کوتاه کردن بالک به اندازه مرد باشه تا شانه ها بریزن ابراز آراشگاه موهر به یک طرح شبیه مردان کرده اینها گناه هم جایز نیستن